Ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí. Život ma skúša byť, napriek tomu túžim žiť a hľadieť mu ďalej do očí. doznela naša pekná zvučka. Začína sa relácia. Nikdy nie si sám. Druhá časť. Dúfajme, že budeme pokračovať ďalej a že to bude veľa, veľa kapitol, ktoré budeme venovať vlastne vašej pozornosti a vám, aby ste sa mohli nejako troška zorientovať v tom, že aké to je, keď sa mám rád, keď sa chcem poznať, keď chcem žiť plný život, nielen fyzicky, ale aj ten, ktorý máme v duši, v srdci, v dýchu. Proste to všetko očarujúce, čo nám život dal. Vítam Eriku Zelníkovú, ahoj. Ahoj, dobrý deň. No, slúbili sme, že budeme dýchať, tak začneme dýchať a potom uvidíme. <laughs> Áno, budeme dýchať, pretože dýchom nám to všetko začína, že? Keď sa dieťatko narodí, tak eh, prvým prvým nádychom, a už sa narodilo, už je na svete, že? A takisto aj e, keď e, život končí, tak posledným výdychom nám to všetko, Odchádzame. úplne všetko odchádza. A e, málo kedy si uvedomujeme kvalitu nášho dýchu a čo nám ten dých ako všeobecne akoby dáva. A ehm, ani si neuvedomujeme, ako, ako často dýchame. Normálny akoby dých je tak 12 až 20 krát akoby za minútu. A najoptimálnejšie tých 16 dýchov za minútu. Ale keď si to ako prepočítame, máme 960 dýchov za hodinu. I. Za jeden deň je to 23 tisíc. Uh. A za jeden rok je to takmer 8,5 milióna dýchov. Teda je to obrovské číslo a keď si uvedomíme, že jaká je tam tá kvalita toho nášho akoby dýchu, tak niekedy ako nie sme s tým ako veľmi spokojní. Ako som hovorila, že tý, tým plú, e, tými plúcami alebo tým prvým nádychom všetko akoby začína, tak e, je to dané akoby tým, že plúca sú prvý meridian v rámci e, čínskej ako medicíny, ktoré nám otvára ďalších 12 meridianov. Dráha plúc sa štartuje každý deň ráno o 3. hodine O tretej, preto veľa ľudí zomiera o tretej, že aj posledný výdych prichádza <laughs> často o tej tretej. Áno, ale býva v tom, ako v tejto hodine, veľmi veľa akoby astmatických akoby záchvatov. Mm-hmm. A e, vláda akoby toho meridianu je od tretej do piatej a potom ide jeho párový orgán od piatej do siedmej hodine, čo je ako hrubé črevo. Mm a plúca sú spojené s emóciou smutku a takej tej melancholie. Mm-hmm. Budeme sa postupne akoby k tomu akoby dostávať e, ďalej k tým akoby témam. Ale s, to, s tým sa dá už aj narodiť. Čiže ako si to vysvetlíš, že niekto sa narodí už taký na melanchóliu naladený. Má to proste Tak rád. maminka asi niečo ťažké prežívala počas tehotenstva mm-hmm. a nemala tam dostatok tej radosti a prešlo to akoby na to dieťatko a tým pádom si už nesie ten základ byť akoby nejakým spôsobom ako melancholický. Pluca, ako podľa tej čínskej medicíny, nám zodpovedajú za schopnosť nadýchnúť sa života. Mm-hmm podľa toho aj akú mám kvalitu toho života, jak sa viem otvoriť tomu svetu, jak viem prijímať nové, lebo všetko to, čo nasávam, je o tom prijímaní, o tom nasávaní, cítiť akoby inšpiráciu. Naproti tomu, keď sme v tej nerovnováhe, môže byť časté nachladnutie, astma, kašel, hociaká dušnosť. Môže to byť dané práve zadržiavaním ako tých emócií, toho, že tam to neviem ako prepustiť, ten, ten smutok, ten žiaľ alebo sa uzatváram pred tým akoby vonkajším svetom. <clears throat> Vieme, že plúca sú akoby párový orgán a plúca sú zodpovedné i za schopnosť komunikácie, ak sa dokážem ja prezentovať akoby na vonok. Je to taká tá komunikačná akoby schopnosť. A Môžeme sa dneska pobaviť akoby aj o tom, ako to súvisí uh, so psychosomatickými, akoby, aké sú tam psychosomatické akoby súvislosti, pretože všetko čo, to, čo sa deje na emočnej úrovni, sa vždy odzrkadluje akoby na tele. Mm-hmm. Ono to je tak, že emócie sú vždy zapísané akoby v tom tele a potom telo sa k, k tomu ako hlásí rôznymi akoby spôsobmi tam, kde je najslabšie, aby som povedala. Najslabšie to miesto, nejaká skulinka na tú prezentáciu, tak tam to akoby potlačí kašel má často za príčinu nejaké nevypovedané akoby emócie, niečo, čo mi uviazlo, čo som nedokázala akoby povedať. Je tam veľmi silná potreba, ako sa prejaviť a súvisí aj určite s bolestiou akoby na srdci. Dušnosť môže byť spojená s tlakom, s úzkosťou, strachou z budúcnosti časté nachladenie sú alebo teda nádcha sú spojené s hranicami, ktoré sú slabo nastavené, s únavou, strata životnej eh, iskry. A keď to pozorujem u detí, u detí? mal by si vyhľadať niekoho takého ako ty? Eh, za mňa určite to stojí akoby za to, pretože veľká časť detí, ktoré trpia astmou, tak je tam veľmi hyperprotektívna matka, ktorá veľmi tlačí na nich a tie deti nemajú ten priestor sa vôbec akoby nadýchnuť. Astma bolesť hlavy, bolesti chrbta, to sú, to sú najčastejšie psychosomatické diagnózy. Takže vždy je za tým nejaký akoby nezdravý, nezdravý vzťah. No minule sme len tak načrtli, že existuje aj toxická matka. Áno. E, nemali by sa matky, ktoré naozaj sú také nazvem to panovačné, ale to nepriznajú, tak dajme, že sú také silné osobnosti, tak nemali by sa nejakým spôsobom poradiť že ako to dieťa neutúpať, neudusiť, alebo aspoň si všimnúť, že dieťa má astmu. Áno, zrovna takýto typ matky príde práve k tomu lekárovi, ako táto ešte veľmi nevyhľadá mm-hmm. a mhm. túto alternatívnu akoby pomoc alebo psychosomati- e, psychosomatika, ktorý by ju upriamil. Možno až keď sa to začne akoby stupo- stupňovať, tie problémy u toho dieťaťa a ona uh, to vidí a chce mu pomôcť, ale väčšinou tie silné dominantné matky eh, nemajú úplne takýto akoby ten cit na to ísť eh, inou alternatívnou cestou. Akú možnosť potom majú ich deti? Deti? Dostanú sa niekedy v dospelosti z toho vplyvu alebo zväčša. To budú tie eh, ramená ochota, spustené. Ochota ísť do, do tej témy a tým, že už sme tak celkom ako otvorili, otvorení ako v rámci toho sveta, hodne sa o tom píše, knížek je o tom veľké množstvo, eh, rôzne posty na Facebooku, na Instagrame, naozaj ako je k tomu hodne a nejak sa aj Biblii hovorí, kto hľada, ten nájde, tak určite si nájde akoby tú správnu akoby cestu, pretože každý je na inom stupni svojho vývoja a každý potrebuje nejakú akoby inú intervenciu, takže najlepšie, keď si potom ako každý nájde to, čo mu aktuálne akoby sedí, ale tá ochota vôbec začať hľadať a preberať aj zodpovednosť sám za seba, nie čo mi ten doktor proste dá, povie, ale čo s tým ešte urobím akoby ja. V dnešnej dobe hrozne veľa detí zostáva doma do 30 niekedy aj dlhšie a popri tom nie sú nadšení z toho prostredia. <laughs> Dieťa v 30 no. to by moc úplne nesedí, to už je za mňa dospelý jedinec, ktorý by mal ktorý by mal už mať uh, postavený dom, byť ženatý a prvé dieťa minimálne na ceste. <laughs> Hovorím to tak uh, trošku škatulkovo, ale to už je dospelý akoby jedinec. Samozrejme, ne, neplatí to akoby paušálne, ale už by mal mať jasno v živote, čo by chcel a nemal by sa priživovať na úkor akoby niečoho. Ale prax je taká. Áno, prax je taká otázka vlastne, mm, kde v tom systéme sa stala akoby chyba. Mm, takisto poznám akoby matky, ktoré živia deti a, a, a môj synáčik a môj chudáčik. Ale v tom prípade vzniká otázka, mm, čo tá matka cíti, prečo to takto akoby robí, kde ona urobila chybu, e, akú vínu nesie, čo zanedbala, keď vlastne robí teraz takú hyperprotekciu akoby tomu akoby dieťaťu. No ale čo s tým potom? Dá sa to predýchať, pretože to často hovoríme, predýchať. že veci treba predýchať. Určite, určite. Dostaneme sa eh, k tomu, jak aj urobiť si akoby test na to funkčné akoby dýchanie, pretože tie čísla som spomínala akoby zámerne, pretože je to obrovský počet tých našich akoby dýchov, či za deň, či za rok. A kvalita nášho dýchu není úplne akoby optimálna. Ja keď som sa dostala k téme akoby dýchania a počúvala som akoby nejaké dýchanie a bolo tam spomenuté, že urobte si e, test funkčnosti ako svojho akoby dýchu, takzvané akoby bold score, tak som si ho urobila a bola som hlboko akoby pod normou. Hlboko pod normou, čož e, mávala som i nepríjemné pocity akoby na hrudníku, tlak bol akoby zvonku akoby na mňa obrovský. E, Souviselo to ako e, s posledným akoby partnerom, ktorý ma dostával do, do veľmi náročných skúšok a na základe toho som sa potrebovala naučiť viacej ešte akoby pracovať akoby so sebou. Takže uh, urobila som si to bolt score, a môže si ho urobiť každý jeden akoby z vás. A princíp je veľmi akoby jednoduchý. Stačí sa rovno a pohodlne posadiť, zobrať si stopky alebo mobil, urobiť normálny nádych, normálny výdych, zase normálny nádych a normálny výdych a potom druhom normálnom výdychu urobiť zádrž. A jak začínam robiť zádrž, začnem ako stopovať ten čas, koľko vydržím v tej zádrži. Mm-hmm. A keď nastane prvý nejaký impuls, kopnutie bránice, alebo proste, že už to neviem vydržať, tak mal by som sa normálne akoby nadýchnuť. A pozrieť sa akoby na ten čas, urobiť to trikrát za sebou a spriemerovať to. Takže ja keď som ako si to prvýkrát robila, som mala vtedy 13 sekúnd akoby zádrž, čo je ako fakt hlboko pod normu. Mm-hmm. A e, keď máte medzi 20-25, tak je to akoby už akoby príjemné, tých 25 je akoby normán, 20 sekúnd zádrže. Takže vždy, vždy tam mm, vzniká akoby ten priestor na to akoby vylepšenie. Už len týmto opakovaním akoby tých testov, tej zádrže, samozrejme sú tam ešte ďalšie rôzne akoby cviky, pretože dajú sa zostaviť individuálne akoby na mieru práve akoby tieto cvičenia, jak, jak trénovať tú zádrž v pokoji, jak trénovať pri záťaži, na vysokohorský tréning a tak ďalej. A toto dokáže nás posunúť akoby ďalej ja sama, keď som akoby v strese, tak vždy tá zádrž akoby je kratšia oproti tomu, keď som v psychickej pohode. Robím si to, akoby testujem sama seba o, v rôznych akoby situáciách, etapách toho svojho akoby života. Ale keď meditujem, tak tam dokážem ako naozaj stiahnuť ten dých na tri nádychy a výdychy akoby za minútu. I to sa akoby dá. Ale to musí byť vo výborne hlbokej, relaxovanej meditácii, kedy sa dokážem úplne uvoľniť a sústredím sa vyslovene akoby na ten dých. Ale keď som pohltená akoby bežnými starostiami, problémami a, e, tým zhonom toho tlaku, ktorý ako tlačí akoby na mňa, tak samozrejme tam ten, tá zádrž je vždy akoby kratšia. Vinhof má tiež takéto nejaké, keď sa otúžovať začínajú ľudia, aby proste to telo ich to príjemne prijalo tento ich fyzický ano. postup, tak tiež má takúto, že trikrát na 30 sa nadýchneš a vždy medzi tým, ako dlho vydržíš. Čiže čo vlastne s nami robí to zadrženie, keď sme bez dýchu? Tam nastáva zmena eh, pomerov plynov. Mení sa totálne biochemia, biodynamika toho, navýšuje sa CO, ktorý je veľmi prospešný pre organizmus, pretože má mm, antibakteriálne účinky. Napríklad je to najlepšie vidieť, keď máme nádchu, a robíme si tieto akoby zádrže, tak e, jak sa nám začne hromadiť e, ten CO v tých dutinách, tak e, nám sprichodňuje vlastne akoby tie dutiny. Mm. A má antiseptický akoby účinok a už toto vlastne akoby lieči a zlepšuje se celková akoby kvalita toho dýchu, vitálna kapacita, a lepšie spíme, jsme celkovo vitálnější, nie jsme akoby unavení, tak e, má to ako vplyv na viacerých akoby úrovniach, takisto aj k psychické ako stabilite. Takže tí, čo zle spávajú, by to mohli skúsiť? Jednoznačne. Mne samej to akoby pomohlo. A keď sme mali akoby kurz, ktorý som uh, si robila ako Oxygen Advantage, ako instruktor, tak uh, ja som počas toho víkendu spala jak zabitá. Toho ja som mala tak hlboký kvalitný spánok, až som si zaležala lopatku, <laughs> pretože som bola tak predýchaná, že to bolo úplne akoby úžasné úplne úžasne vyživujúce, takže za to som bola akoby obrovsky akoby vďačná. Čiže čo, som... čo má človek presne urobiť pred spaním, aby teda si to do, dovolil mať potom príjemný mm-hmm. spánok hlboký? Zase tých, eh, tých spôsobov alebo tých, eh, tých jednotlivých cvičení je akoby viacej, ale taký optimálny, ktorý možno potom využiť aj pri eh, úzkosti a pri nejakých nepríjemných pocitoch na hrudníku, ako je, že budem Urobím nádych, výdych, nádych, výdych. Bavíme sa vždy o normonádychu a normovýdychu. A to zadrž... znamená čo normonádych? Že, že nedodýchávam sa. Že ešte nepotrebujem Jaj, dodýchnuť aha, kyslík. Jasne. Alebo že ešte nepotrebujem e, dody, dovydýchávať ešte ano, ako byť Čiže viacej. nádych hlboký a hlboký Nevýdych, výdych. nie hlboký. Nie. Normálny. Tak, jak normálne dýcham, normálne sa nadýchnem, normálne vydýchnem, normálne nadýchnem, normálne vydýchnem a zase začína zádrž a tu zádrž robiť e, optimálne na 4 sekundy. Pokiaľ je to na mňa moc, tak najkračší interval sú 2 sekundy a robiť to ideálne vlastne zvyšovať až do 8 sekúnd. A toto cvičenie robiť 4 minúty. Aha. Pretože 4 minúty je zase taký interval, kedy náš mozog je schopný vtedy navnímať, že nastáva zmena tých dýchacích plynov a potom už vlastne ako dokáže preprogramovať akoby celé to telo na, na iné akoby tie procesy. Takže toto je optimálny cvik, ide na vás úzkosť, alebo necítite sa akoby príjemne, alebo potrebujete začať ako predložovať to svoje bolskore, takže ako robiť cvičenie minimálne 4 minúty jedenkrát denne Určite môžete aj viacejkrát, aj dlhšie, záleží od každého kapacity a možnosti. Nádych, výdych, nádych, výdych, zádrž. Nádych, výdych, nádych, výdych, zádrž. A takto sa to postupne akoby opakuje. Takže toto je jeden typ. Ďalší na také akoby skludnenie, ktorý používam ja doteraz a dodnes, je takéto bzučanie, že Eh, volá sa to akoby ocean breath. Budem ako robiť nádych nosom aj výdych nosom. To je veľmi dôležité dýchať len nosom, mať zatvorenú akoby pusu a dýchať akoby do dolných častí akoby eh, plúc, kde mám dolné akoby rebra. A keď urobím ten nádych, výdych, nádych, výdych, tak pôjde mi to akoby cez tú hrdelnú akoby oblasť a bude to vypadať nejak takto ako šumenie mora, mm-hmm. ako keď mhm. stiahnem tie hlasivky šumenie mora. Má to vplyv na to, že mi to dokáže aktivovať parasympatikus, takže z tej aktívy prepnúť do toho pasívu, do toho parasympatika a skludniť sa. Mm-hmm. Ďalší typ je, že urobím zase nádych, výdych. Prvá fáza bude tento ovšum brev, takéto šumenie mora cez zatvorenú pusu a potom bude nádych, výdych a budem robiť zatvorený om. Takže mm, takzvaný ako humming, ktorý zase nám aktivuje parasympatikus a dokáže to určite ako prepnúť. E, je to ako, keď zapnete svetlo tak, tak sa prepína ten sympatikus na ten parasympatikus. Uh-huh. A niekedy sa to prepne po dvoch minútach, keď ste viacej akoby rozčúlení, niekedy po desiatich minútach, i to sa mi akoby stalo, ale dokáže sa to prepnúť na ten parasympatikus. Čiže tým vnútorným omom. Presne no zasa tak. ten vonkajší om ovplyvňuje iné veci. Áno, takže vnútorný akoby om, takéto vnútorné vibrovanie, uh-huh. ktoré to rozvibruje. Že cítiš, ako tam máš rozvibrovaný Presne ten tak. vzduch. A, a mení sa vlastne uh, ten pomer tých dýchacích plynov priamo akoby vo vnútri tela. Čiže týmto sa dá zbaviť úzkosti, hej? N- napríklad. Lebo áno. kamarátka žije sama vdova s dvoma deťmi a ju v noci, keď chytí, a malými deťmi, uh-huh. takže keď ju chytia za úzkosti, tak ona si bojí zavolať sanitku, aby čo odvezujú a dve malé deti sa ráno zobudia same. To by nešlo. Takže toto je aj pre iné prípady, čo máte vy zase spojené s úzkosťou, tak toto treba trénovať. A treba to trénovať aj vtedy, keď tam nemám v tom momente tú Určite. úzkosť. A to je výborná akoby otázka. Ja vždy hovorím, trénujte svoje telo, keď ste v neutrálnej polohe. To znamená, keď nie ste v panickej atake, keď nie ste v stresovej situácii, aby to telo si zvyklo, že je to bezpečné pre ňo robiť tento cvik. A keď už sa ocitnete v tej atake, jednak telo vám na to rýchlejšie začne reagovať, ale hlavne to pozná. Nebude to vyhodnocovať, mm-hmm. že jej mhm. dámane, čo to je. Ničo neznáme, musím sa brániť. Presne tak. Ja môžem kľudne v tom byť. Je to pre mňa bezpečné dýchanie, je to pre mňa bezpečné to trénovanie. Takže takto. No a ďalšie spôsoby, ako sa upokojiť? Upokojiť? Určite uh, nebyť na mobile, mm. nemať to modré svetlo, mm. nekúkať telku <laughs> dlho do noci a dať si akoby taký ten uh, kľudný, tichý akoby režim, také, aby to pripomínalo naozaj to, že už je tá noc, všetko sa skľudňuje a môžem zostať ja v pokoji. Dobre, ale hovorí sa, že nemáš pred spaním pozerať televízor ani netelefonovať, ale väčšina ľudí proste práve vtedy konečne všetko doznelo, začína sa noc, tak ešte si rýchle zatelefonujem, pozriem telku, čiže vždy je to o našom rozhodnutí, hej? Áno poznám akoby typy, ktoré zaspia akoby pri tej telke aj pri bojových akoby filmoch ale potom eh, vlastne cez deň majú ešte potrebu dospávať alebo majú prevrátený ten režim, mm-hmm. alebo z jakého dôvodu vlastne to tak akoby je. Ale vieš, že nie si v pohode, že jednoducho... Presne tak, to telo dáva signál, že nie je úplne v pohode. Jeden môj kamarát, ktorý je už dôchodca, má astma a takisto do noci kúka do jednej, do druhej, pretože tam je niekde ako v hĺbke ten strach z toho, aby sa neudusil. Mm-hmm. Takže sa mhm. bojí akoby zaspať. Takže to môže mať rôzne dôvody, Presne prečo tak. nespíme. Asi by sme mali aj patrať po nich. Určite oplatí sa akoby za to, lebo tá kvalita spánku je, je hodne dôležitá. Spánok je moje veľké doživotné téma, pretože keď som bola ako mladší ako doktor, a slúžila som tie nočné, tak, tak samozrejme pacienti chodili akoby celú noc <clears throat> už niekedy som počula len výťah a už som vedela, že už bude robota na ďalšie 3 hodiny. Takže ten uh, sluch mám taký, že vnímam podpráhové akoby mhm. zvuky, mm-hmm. čo je obrovská ako fakt nevýhoda. Ale tým, že pracujem s tým, trénujem to dýchanie, robím si tie akoby meditácie, tak sa to hadne akoby posunulo. A mení sa to na starobu? Keď s tým robíme, áno. <laughs> Ak akože samo že... to nepríde. Samo, to samo nepríde. nič nepríde. Samo hej. nič nepríde. Človek len <laughs> povie, že Ježiš, odkedy som stará, tak ja spím iba 4 hodiny alebo 5 hodín ale možno si neuvedomujú, že cez deň koľkokrát zadriemkajú na polhodinku. Otázka, jaká je akoby vitalita, jak zvládajú ostatné akoby činnosti, aká je chôdza, jak to majú s dýchacími problémami, jak často majú nejaké nachladnutie, jak kašlu, jak ostatné veci. No to akoby spadá hodne akoby ďalších iných momentov. Ale dá sa to riešiť aj dýchanie, dá. napríklad. Dá, dá, dá. Ja mám také ako um, otázky ako k zamysleniu práve to, k tomu dychu, že, že na čo by sme eh, si mohli položiť ako sami akoby odpoveď čo v mojom živote už není dostatočne funkčné a, na, a stále to akoby držím. Mm, to je ťažká otázka. To je ťažká, ale oj, to sa týka oj. práve toho dýchania. Ale ako musíme mať vlastnosť, aby sme na toto prišli sami? Taká... Musíme mať seba kritičnosť veľkú. Áno, lebo naozaj na to, že čo v mojom živote, všetko človek obhajuje, všetko, čo tam má. Áno, ale Lebo či je to, je to zdravé? dôležité. Taký akoby príklad, uh, príde pani akoby k doktorovi a doktor sa ako pýta, tak uh, pani, ako, čo sa vám ako udialo? No, a pani odpoveda, viete, moja maminka akoby zomrela. A pani bola stále akoby smutná, držala akoby ten smútok, stále v tom móde tej hlbokej melancholie, toho opustenia. A doktor sa pýta, kedy vám tá maminka zomrala? No pred 30 rokmi. Uh. Takže toto je akoby ten príklad toho, že toto už není akoby funkčný vzťah mm. a mm, tá emocia je tam už príliš dlho toho akoby smutku, ktorá blokuje práve prežívanie toho svojho života a tej radosti a, a ďalších vlastne iných kvalit, ktoré môže ten život akoby priniesť. Takže vtedy by mal človek vstúpiť do seba? Určite a povedať si, že tak toto nie je už zdravé. Hej? Presne tak. No len každý potom má výhovorku. Moja kamarátka tak uh, spí v posteli s uh, urnou svojej maminky a išla na nejakú zoznámku do Londýna celá šťastná mi volala, že prepašovala som so sebou aj Editu. <laughs> Otázka, či ten partner má tam priestor, keď už si so sebou nesie Editu. Samozrejme, že nemal a bolo to úplne zbytočné. Edita sa len povozila, Presne ale tak. vzťah z toho nebol. Takže príčinou môže byť aj to, že ten vzťah je taký, aký je. Blokuje miesto. Edita chce mať už asi tiež svoj kľud, predpokladám. Že? Rada by odišla, ja si myslím. <laughs> A treba vytvoriť akoby naozaj akoby priestor to. Takže jedna ťažká otázka, teda čo v mojom živote už není funkčné a, a stále to držím. Druhá taká ťažká, či si dovolujem prežiť smutok, alebo ho potláčam. Oj, Oj, oj. Mm, vieš, koľko ľudí nevie plakať? Strašne veľa, ktorých ja poznám. Presne Dobre, ale súvisí to s detstvom, lebo aj minule sme rozoberali detstvo, že keď ti povedali, že chlapi neplačú, Áno, alebo tak. nesmrkaj mi tu, prosím ťa. Nemôžeš plakať. No. Nemôžeš plakať. No a dá sa naučiť plakať? Dá. Dá sa naučiť plakať, teda pozerať... Teda bez flašky akoby... vodky? <laughs> E, dávam radu mojim klientom, tak si pustíte nejaké akoby uh, filmy, kde sú mhm. nejaké takéto scény, ktoré vám to pomôžu naštartovať, vôbec poznať tú emóciu a uh, uvoľniť ju. Ako jeden príklad ako z môjho života mám kamaráta, ktorý je skvelý človek, skvelý odborník, ale keď bol dieťa, našiel svojho deda, ktorý sa obesil. Eh veľmi ťažká akoby situácia. A on, e, niečo sme sa akoby bavili a on mi hovorí, vieš, ja nikdy neplačem. Nikdy. Mm. A vrejím, a vieš, prečo máš tak krvácajúce hemoroidy? Pretože to telo si hľadá iný náhradný spôsob, jak uvoľniť tie slzy Aha. a ten pretlak. Čiže toto normálne môže súvisieť. Presne tak. Ja sa zatnem, telo chce plakať, ja mu nedovolím, tak si zaplače, kde chce. Presne tak, presne tak. Oj, oj, oj. A viacej takýchto príčin môže byť určite viacej, že môže. niekde sa ti niečo proste pokazí, pretože ty si sa rozhodol ísť proti svojmu telu. Ale telo si nájde iné spôsoby. Či už to je silná menštruácia u žien, či už je to inkontinencia, unik moča, mm-hmm. alebo tie hemoroidy Takže i toto môže byť ako jedna z tých akoby ďalších príčin. Áno, netreba to brať všetko akoby dogma, ale môže Jasne, to tam byť akoby za tým. Môže to byť aj e, cesta k tebe. Presne tak. Lebo sám na to človek zrejme nepríde. Potrebuje niekedy možno len naťuknúť k tomu a dovoliť si to. Mm. Ale nevieme si veľakrát dovoliť práve ten obyčajný prejav nejakých tých obyčajných emócií. Ináč tie emócie sú zvláštne, lebo som hovorila v minulej relácii, že som prekladala napravačovi kosti a on vždy, keď prišla žena v čiernych šatách, tak sa spýtal, že či jej niekto zomrel, a buď manžel, alebo rodičia. A on povedal, že dnes vám to budem robiť bezplatne, lebo vy to o tri dni budete mať zase naspäť. Proste nedá sa uh-huh. pracovať s krpticou, keď ste v hlbokom smútku. Presne tak, presne tak. Tá čierna farba má aj iné akoby kvality, forma ochrany, ale záleží, jak sa v tom akoby človek cíti. Tak, ďalšia otázka na zamyslenie. Dokážem odpustiť, pustiť minulosť a otvoriť sa novému? Mm-hmm no. novému. Strach. Strach to väčšinou blokuje. Práve, a čo nové? A kto čo mi to nové? ponúka? Odkiaľ to prichádza? S čím to súvisí? Čo na to povedia tí čo ostatní? na to povedia? To sú také časté otázky, ktoré poznáme všetci. No, ale veľa ľudí má, alebo nemá teda schopnosť vrhnúť sa do útrob nových vecí. Povedala by som, že ten počet sa zvyšuje. Výborne, čiže optimistická správa, ano. <laughs> ale malý nie je. Mali nie je, mali nie je. Tak, ďalšia otázka. Kde držím zbytočnú kontrolu? Mm-hmm. Chcem mať kontrolu nad všetkým, čo sa deje. A veľakrát si to ani neuvedomujeme. Jak chceme mať prehľad o tom, čo sa deje, prečo sa to deje, kto kde bol, kto s kým hovoril. A ono to súvisí s narušením bezpečia nejaká forma narušenia akoby bezpečia, keď sa v rode niečo odohralo, či už tam bolo niekde z nejaké ublíženie, znásilnenie a tak ďalej tak tí ľudia potrebujú veľmi držať akoby kontrolu a prehľad. To sú takí ľudia, ktorí sú stále buď pri okne a monitorujú, alebo potrebujú vedieť všetko, čo sa deje v rodine. A, mm-hmm. a mhm. my sa bojíme toho pradedečka, čo na to povie, pretože pradedeček to všetko potrebuje počuť a tak ďalej zase, čo je tam zdravé. No. To je pradedečko proces a nie môj. Čiže povedať si, že ja sa mám toľko rád, že sa viem zbaviť. Lebo kedy si sa hodnotila taká vlastnosť, že vlastne pozitívne, že chceš mať všetko pod kontrolou, to znamená, že si silný človek, že si osobnosť, že jednoducho ty to máš pod kontrolou. Takže ono to môže aj škodiť. Ja by som tam videla asi taký rozdiel, že mať zodpovednosť za to, čo mi prináleží, i pracovne, i v rámci môjho života, ale zbytočne nedržať kontrolu za to, čo mi neprináleží. No, ako to rozoznám? nejaká zdravá, akoby, taká akoby práve tá sebareflexia, či e, zasahujem do života iných a dávam nejaké prikázania, kto ako by mal napríklad žiť, čo by mal akoby dodržiavať, len preto, aby mne e, bolo v tom dobré napríklad. Hej? Mm, aby som mal prehľad. Nech aby som mal prehľad. Ty urobíš to a to a keď ty urobíš to a ono, tak ja o tom viem a ja som v tým v pohode. Ale ty keď urobíš to, o čom ja neviem, ja sa cítim ohrozená. No a toto je častý eh, manželský príbeh alebo partnerský, že ten chlap naozaj dost... A niekedy naopak žena, že dosť trpia tým, že ten druhý to chce mať stále pod kontrolou. Čo je ešte zdravé a čo už nie je zdravé v tom vzťahu, že kam ideš, kedy prídeš, s kým sa budeš rozprávať, koľko to bude stáť a ja neviem čo všetko. Je to akože zdravé alebo nie. Lebo včera sa vnúk vybral, že čau babi, idem do Eurovej. Je, že fajn, a čo tam budeš robiť? A on sa na mňa tak pozera. Uh-huh. Mhm. A teba čo do toho? Uh-huh. Mhm. Je, a, a veď ja sa v dobrom pýtam. Uh-huh. No ja ti v dobrom odpovedám, že ťa to nemá zaujímať. Uh-huh. To je ako veľmi ťažká otázka. <laughs> ono to vždy záleží naozaj na tej komunikácii, aká je vždy medzi tými partnermi, nielen muža, žena, ale medzi tými dvoma komunikujúcimi akoby partnermi. A ja ako radím svojim ako klientom, zadajte si akoby spolu či na čaj, či, či na kakávko, alebo na sklenku dobrého vína a hovorte o tom, aký ste mali týždeň, jak ste sa cítili, čo by ste chceli. Mať otvorený akoby základ, ako, základ ako otvorený vzťah, dôvera. Ja keď mám akoby dôveru, tak nepotrebujem sa dopytávať ale kde je možno nejaká obava z niečoho niekde, tak väčšinou tam sa akoby dopytávame. Hej. E, to mám takisto, ja som takisto akoby zvedavá, ale a, moja dcera ma vždy tak akoby pekne odpalkovala, povedala mi môj biznis. Uh, Takže uh, potom som to začala používať ja, to sa už ako spätne úplne akoby nepáčilo, ale už nejak sme si to asi tak nejak nastavili nejak akoby tú hranicu, že toho, čo chceme akoby zdieľať. Ja sa nepýtam na určité akoby veci, lebo to patrí akoby jej, ona takisto na určité moje nie, ale ako je tam tá dôvera a ostatná otvorená akoby komunikácia. Takže vždy by si to tí partnery mali nejak akoby nastaviť na svoje akoby možnosti a, a na to, čo vlastne akoby žijú. Ale hlavne rodičia, lebo ako mne sa zdá najťažšie, teda zdalo sa mi, keď som bola puberťačka, presne to, že ty mi nedôveruješ. že dôverujem ti, ale proste sú to veci školské a s kamarátmi. Veď preto mi to musíš povedať. Tam je najväčšie nebezpečenstvo. Uh, áno, ale môže to byť aj forma určitej akoby uh, manipulácie. Strachu, manipulácie, Presne. jasná vec. Takže zbavme sa toho, hej. Určite, aj tí, čo to robíme, kontroly. aj tí, na ktorých to <laughs> robia. Áno. tak poďme na ďalšiu vážnu otázku. Tak, ako reagujem na zmeny a prírodzené konce, ukončenia? Ojoj. Ťažké. Veľmi ťažké. ťažké téma. Uh, jak prijímam naozaj, keď sa niečo skončí. A nemusí to byť len akoby nejaká akoby odchod nejakého blízkeho človeka, ale aj keď skončí moja pozícia, keď skončí to vzťah. a ono, vzťah, e, niekde, kde bola nejaká proste akoby nejaká závislosť, alebo áno, závislosť, ktorá ma v tom akoby držala. Takže ako na toto akoby reagujem, to, že niekde niečo musím akoby opustiť. To je za mňa tiež veľmi veľká, veľká téma. A potom posledná taká otázka. Dovolím si nadýchnúť sa nového života? Dovolím si dýchať svoj nový akoby život? No, sme na začiatku roka tak, tak, ako to je. Máme si to dovoliť, máme nabrať odvahu. Minule sme si hovorili, že e, robím takú mapu na začiatku nového roka, takže e, tu by som si ako dala dovoliť si nadýchnuť sa nových kvalít akoby toho života, toho, čo som možno ešte nezažila a chcem akoby zažiť, dotknúť sa nového nepoznaného a vystúpiť si práve z tej mojej komfortnej akoby zóny, toho, čo poznám, čo je akoby zaužívané a byť v tom akoby flexibilnejšia. Pretože a moja dcera mi povie, a si nejaká ako tela akoby mm. v tom. A vraje, mm, máš pravdu, ako tie povinnosti ma príliš tlačí akoby k zemi a nechávam vlastne Rozhled, ako tomu priestor že aby ma vôbec akoby pritlačili k zemi. To ja im nechávam akoby ten priestor. No je to veľmi ťažké, akože je to pravda, že za všetko si môžeme sami, ale keby sme to vedeli tak rýchle, ja neviem nájsť, že, že prečo robíme práve chybu, ale aj keď sa v tom dlho nejako máčame, tak jedného dňa, keď z toho vylezieme, tak vždy je to správne. Je. To v každom prípade. Pre každý má nejaký ten svoj čas e, na svoj rast a vývin a nič není akože zlé v tomto. Ale Treba zase, to rešpektovať. Pravda je, že tie strachy sú obrovské. Sú. Lebo sú. čo vás dnes čaká? Odidete z jedného zamestnania, o chvíľočku má byť, neviem, vďaka umelej inteligencii x tisíc ľudí bez zamestnania, tak radšej sa bude držať toho, ktorého nebaví. A čo s tým potom? Lebo nie každý sa vie otvoriť novým veciam. Pre niekoho sú nové veci nebezpečné, alebo nemá, nedávajú dostatočnú istotu a podobne. Ako sa môžeme naučiť, alebo môžeme sa naučiť vnímať nové veci ako príležitosť? Myslím si, že žijeme v tej dobe, ktorá nás sama nutí posunúť sa ďalej a otvoriť sa novým veciam že všetky staré štruktúry, ktoré boli dané, sa pomalinky akoby rozpadajú, pretože nás to nutí myslieť inak, byť všeobecne, poviem, tými láskavejšími bytostiami. A tam vždy ako sa otvára ako ten priestor na tú prácu sám so sebou a zároveň s tým nastáva i zmena v mojom rodinnom systéme, ale mm-hmm. i v mhm. tých rodových akoby líniách tak e, či chceme alebo nechceme, tá doba, ten svet nás k tomu nejak akoby nabáda. A tie rodové linie, čo môžu ovplyvniť? Tie nás môžu držať práve v tom, že nemám napríklad kvalitný vzťah. V tom, že... Nemôžem... Aha, čiže keď babka, prababka, ja neviem, ešte nejaká iná prapra, ano. nemali kvalitný vzťah, tak jednoducho to sa môže premiesť do mojej nekvality vzťahov. Určite môže ne, nemôžem žiť hojnosť, e, nájsť si dobrú akoby prácu alebo bojím sa cestovať. Takže tých, tých e, momentov, čo by to mohlo akoby ovplyvniť, je tam hodne. A toto sa dá zmeniť? Dá. Dá, ale zase to není, dlho, že jedenkrát prídem a, a bude akoby hotovo. Je to práca na dlhšie lakte, pretože naše telo je dokonalé, je múdre a ono postupne sa akoby otvára tomu ani ja hneď nemám úplne akoby dôveru s tým akoby e, e, klientom. Povedala som to nepresne. E, není tam úplne hneď taká úplne tá otvorenosť. To, mm-hmm. Ten klient potrebuje mezi námi prebehnúť taká určitá tá chémia, či si spolu akoby sadneme a či to telo sa akoby cíti v bezpečí. Uh, pretože sú akoby uh, určití akoby ľudia, ktorí povedia, prídu raz, dvakrát, no ste ma neopravili, tak ja idem akoby ďalej. Ale vrem, ono to nezáleží akoby odo mňa, ono to záleží od toho, jak vy sa voči tomu akoby otvoríte. A sú ľudia, ktorí dokážu, ja neviem, chodiť rok, dohromady nikam sa neposuniete a potom tá, to 13. sedenie je tak hlboké a uzdravujúce, že dáva to konečne tomu človeku mm-hmm. akoby zmysel. Čiže každý má iný čas. Presne tak. No, a ako to je, keby som prišla a treba k tebe a mm-hmm. budeš mi nesympatická? Mm-hmm. Ako, mám radšej odísť, alebo mám sa to snažiť prekonať a analyzovať, že čo je vo mne, prečo Určite si neprekonať. Ono to už, myslím, že prvé sympatie vznikajú e, tým, že buď by si si ma ty priamo našla na internete, alebo alebo niekto ti dá doporučenie a človek si už potom sám akoby e, pozrie, aha, kam ide, kde to vlastne je. A tam tí terapeuti majú vždy akoby nejakú fotku a tam už nastáva akoby mm-hmm. prvý ten impuls. Aha, tak to mi je akoby sympatické tam do toho idem, že človek už má aj taký ten nutorný ako pocit, nutorný hlas, že, že toto by mohlo byť akoby dobré. A na základe toho sa e, vydávame akoby do toho. Netreba určite ako podceňovať svoje pocity a premáhať sa k tomu, že ja teraz musím, lebo som tu e, je naprosto akoby v poriadku. Viete čo, tento spôsob mi ako nevyhovuje a, a ja idem akoby ďalej. No len vieš, za mojich čias v mladosti to bolo tak, že si patril proste na istú adresu a nemohol si si pomôcť je ťažký zarytý nefajčiar. Pán doktor stále fajčil počas vyšetrovania a, a dosť oplzl rozprával. Uh-huh. Ale nemal si inú možnosť, takže preto sa pýtam, že dnes teda je lepšie naozaj počúvať sám seba. Jednoznačne. A ísť si nájsť niekoho iného. Určite. Takže už keď nám preskočí akoby tá iskra a prídeš akoby na sedenie, tak povieme si, čo by si chcela riešiť, prečo by si to chcela akoby riešiť a já povím, ako, jak teda akoby pracujem, protože eh, na každého platí akoby iný nástroj, každý je inak akoby otvorený, s niekým sa výborne pracuje cez vizualizačnú rovinu, eh, s niekým je potreba ísť do hypnózy, s niekým sa výborne pracuje cez eh, úroveň podvedomia. Každý to má proste akoby inak, ale predtým si urobíme časovú osu, teda prejdeme si všetky ako tvoje fakta to, čo sa ako reálne odohralo v tom živote. Tam už vlastne, jak ten klient, alebo ty by si rozprávala, tak už vidím, aké veci sa tam cyklicky akoby opakujú, či už nejaké formy nejakého poníženia, odmietnutia alebo niečoho a povieme si, e, do čoho akoby pôjdeme e, do akej tej e, témy pôjdeme a jak budeme to ďalej akoby viesť. Niekedy ako sa stane, že dám ako na výber klientovi, jak môžeme pracovať, akými akoby spôsobmi asi vyberie, niekedy povedia, tak jak to vidíte vy? A, a potom sa dohodneme, hej? Uh-huh. Takže, a niekedy si aj odpoviem. Ja vám dám tri možnosti, ale ja to vidím. Aha, výborne, jasne. <laughs> ale to tak s tým svojim už stálým ako <laughs> ľuďom. E, že keď tam cítim akoby tú potrebu, pretože pracujem hodne práve s tou intuíciou a citom, a tam, kde ma to najviac akoby tlačí, tak, eh, tak o tom hovorím a na to sa akoby pýtam. A robíš aj hypnozu? Áno, robím aj hypnozu. Eh, kurs som si robila v eh, psychiatrickej nemocnici v Kromneříži, a, ale ja ju hneď nerobím ako hneď metódu úplne, úplne prvej voľby. Uh-huh. Chcem toho človeka hneď trošku akoby spoznať a stanoviť si akoby to téma, pretože uh, príde niekto napríklad, že sa chce odúčiť e, fajčiť a chce na to hypnozu. Ono po jednej hypnoze to akoby nezmizne. Je možno i 10 sedení a za tých 10 sedení e, môžeme sa dostať úplne k inému problému, že prečo má takú potrebu napríklad fajčiť, k mhm. hmm čomu k toho dohnalo a prečo uteká, prečo potrebuje niekam uniknúť a zapáliť si a tak ďalej. Takže vidieť v tom i hlbší akoby kontext, nielen akoby izolované akoby téma a cez to akoby hlbšie rozobrať a, a tam vždy nájdeme ako nejakú tú hlbšiu príčinu. Čiže tak by sme mohli rozmýšľať o svojich neduhoch ano. alebo zlozvykoch, že vždy za tým niečo je, že to nie je. A taká som sa narodila. Mám výbornú kamarátku, ktorá jednoducho fajčí ako Turek a no prišla všetkým možným na svete, ale všetkého sa dokázala vzdať, len nie toho fajčenia. Čiže asi by to malo byť takto, že zistiť, prečo vlastne mám takú obrovskú potrebu fajčiť. Je to závislosť. A každá závislosť nám e, zvyšuje akoby produkciu akoby dopamínu. A e, vlastne ten dopamin, by sa nám počas nejakého hlbokého zranenia ako stratil. Takže by som mm-hmm. sa mhm. dotazoval, čo tak veľké sa v živote tej kamarátky akoby odohralo, čo, čo nevie stráviť od čoho vlastne práve tiež akoby uniká a ísť sa pozrieť na tú akoby situáciu. Čiže to môže byť aj tým, že proste mamina je celý čas, nemohla sa rozhodnúť nič sama. Uh-huh. Mhm. Vyštudovala stavebnú inžinierku, hoci teda ani ju nenapadlo, že uh-huh. by niekedy chcela robiť niečo <laughs> so stavbami a byť inžinierka. Či môže to byť v tom, že vlastne uniká. Áno, uniká a tiež kvalita akoby dýchu, že niečo sa nevie akoby rozdýchať, tak potrebuje na to nejakého prostredníka, ktorý jej to môže akoby pomôcť. A stalo sa ti, že prišiel niekto a povedal, a môžete mi ma dať do hypnozy a povedať mi, čo som bola v minulom živote? <laughs> Áno, stalo sa. <laughs> no, Ale není to úplne to primárne, čo robím. Áno, ale keď, keď to tam príde, tak nás ovplyvňuje aj ten minulý, minulý život. A, áno, Mala som e, telefonát, volala e, jedna pani a hovorí, ja som si vás našla na internete a chcem sa opýtať, aký typ hypnózy akoby robíte, lebo je niekoľko akoby Aha. typov a povedala mi nejaké meno, či robím také a onaké a ona by chcela akoby za tú jednu hypnozu to všetko spraviť. Jasne. A bola to akoby onkologická pacientka a ja hovorím, no ja ale taký typ akoby tej hypnozy ako nerobím a som sa jej to snažila akoby trošku ako rozviesť, že, že predsa len tá onkológia je hlboko akoby deštruktívna záležitosť a tam treba ísť ako postupne a hĺbšie a hĺbšie. Takže i takto sa deje. Niekto má požiadavku ako na jedné akoby sedenie a to hneď rovno hovorím, že to nie som schopná, že to proste nejde. Hoci ja som nie nejakoby ten, kto primárne opravuje, ja som ten sprievodca, ktorý tak. môže niekoho niekam doviesť, ale už zo skúsenosti vychádzam, že aj tí najviac otvorení, aj na základe svojich prežitých, mojich osobných terapií, viem, že takisto som potrebovala a potrebujem vždy čas na strávenie toho, čo sa odohráva. Na Takže. pochopenie, presne. Keď to nepochopíš, zbytočne si to Presne tak. To tam ukázali. ide o to pochopenie základ k tomu, aby som tú situáciu mohla prijať. A až to príjmem, hm, tak potom sa to môže dokázať akoby zmeniť. No a poďme na hroznú tému onkológia, keď sme im začali, <laughs> lebo to určite súvisí nielen s našim fyzickým telom. Jednoznačne. Je to hlboko deštruktívne ochorenie, ako som hovorila veľmi často potlačené osobnostné hranice, neschopnosť hovoriť nie, e, chcieť sa niekomu zavďačiť pre niečo, hlboko potlačené emócie. Tam sú veľmi hlboko potlačené akoby emócie. Možno na základe nejakého e, ťažkého rodového zaťaženia, možno na základe nejakého ťažkého akoby detstva, zákazov, príkazov, takže tých možností je tam ako veľmi veľa. No a ako je možné, na to sa pýta x, x ľudí, že aj malé dieťa môže mať rakovinu. Môže to byť práve v zaťažení toho rodu. Aby to dieťa, ktoré sa do toho rodu narodí, poviem to tak, prinútilo tých rodičov, aby niečo urobili s tým rodom a ten rod ozdravili, aby tam priniesli svetlo, pokoj, lásku, odpustenie. Tieto kvality. Takže ale vždy je to aj v hlave. Uh, je... Každé ale, ochorenie. Každé áno, ale primárne to dieťa vždy prináša do toho rodu niečo. Aby sa niečo, väčší systém zmenil. No, ty si volal o tých tvojich troch sestrách. Nie? Uh, Rodovo. Rodové, áno, áno. To, moje nie, to bolo moje mami. To je mami, áno. To bolo moje mami. Tak skús to na tom dovysvetľovať nejako, nech máme Otvorené pochopenie. Otvorené pochopenie. Uh, takže uh, moja babka pochádzala zo šiestich sestier. Žiaden muž, vidíme. Mm-hmm. Moja babka pochop, uh, potom porodila uh, dve dievčatá, ktoré zomreli, myslím, do mesiaca po pôrode a jedného chlapca, ktorý zomrel hneď po pôrode. A potom ako štvrté tehotenstvo bola moja mama. Moja mama je teda prvožijúce dieťa od babky a mám za to, že doteraz trpí hlbokou pod, e, vlastne posttraumatickou stresovou akoby reakciou že tie obavy tej babky, či sa to dieťa narodí mm-hmm. a, či bude, a či prežije, moja mama stále žije. Mm-hmm. Jasne. Ale ty si sa nestretla teda s tým potom, keď si bola malá, že si mala také nejaký zvláštny smutok? Určite, stretla. Stretla. Aj som mala. Dlho som to akoby mala, patrala som potom, analyzovala som akoby tých príčin tam bolo tiež akoby viacero, ale toto bolo jedno akoby práve v tom, čo, čo držalo akoby ten smutok. A Mali sme v decembri e, druhý modul tých konštelácií a mne tam obrovsky akoby zaznieva také dar za život. Mm-hmm. Obrovský dar za život a za to som obrovsky vďačná, pretože keď som videla ten môj rod z jednej strany, z druhej strany, jak to tam žilo, som si to tam postavila. A ja sa dívam teraz na tie moje deti, sama na seba, tak je to obrovský dar toho života, že ja môžem, ja môžem čokoľvek meniť, ja som tu, ja žijem, ja môžem milovať, ja môžem čokoľvek. To je úžasné. A ja som za to obrovsky akoby vďačná a stále mi to tam proste vnútri akoby znie dar života. Áno. My si to nevážime. Berieme mnohé veci naozaj automaticky, spontánne. Um, niekedy nám to je na obťaž. No. Ale je to obrovský akoby dár, pretože ja mám tú sílu a moc tie veci meniť. Nikto iný. Ja. A vraj existuje také, že každý deň by si mala za niečo poďakovať. Mm-hmm. Robíš to niekedy? Robím. Robím a... a vždy sa niečo <laughs> nájde. vždy sa nájde. A tých vecí je akoby mnoho. Uh, ľudia, ale aj moji klienti hľadajú akoby veľké veci, vidia len veľké veci, ktoré urobia. Ale verejme ďakujte aj za malé veci. Za malé veci, ktoré ste urobili. Ja vďakujem, že som ráno zvládla komunikáciu so synom, že sme vyštartovali, že sme v pohode došli sem do Bratislavy. Ja som vďačná za to, že môžeme tento čas stráviť akoby spolu, pretože už sme si to odkladali pomerne akoby ano, dlho. veľmi dlho. A i za toto akoby som vďačná, že sa vytvoril na to ten časopriestor a tieto informácie môžu zaznieť, môžu ísť akoby ďalej, možno niekoho oslovia, možno niekomu pomôžu v tom, že nemusí mať taký pocit nejakej viny, zlyhania, hlbokého smutku, ale že sú tu ešte aj iné procesy, ktoré to môžu akoby ovplyvniť. To je pekné. Ale ešte by som sa chcela dostať k meditáciám. Spomenuli sme to slovo v každej relácii. A mnoho ľudí hovorí, že meditujú, iní hovoria, že vôbec nemeditujú, že to je hlúposť, že meditácia je toto a toto. Tak ako je to s meditáciami? Meditácia je také stíšenie sám do seba a vytvorenie si hlavne toho priestoru okolo seba, že môžem a chcem sa do toho stíšiť. Nie, že tam pôjde telka, tam pôjde rádio, teraz proste v našich podmienkách to úplne nejde. Samozrejme, existujú veľkí majstri, ktorí to dokážu a budeme sa baviť o bežnej populácii. Takže ja na to potrebujem určitý akoby ten akoby časopriestor. A to stíšenie, proste začať sa sústrediť zase, či už na svoj dých, na to, ako sa cítim, na to, čo som prežila, analyzovanie toho, ako to vlastne akoby v sebe mám. I meditácia, i modlitba je meditácia. Mm. Jeden autor spomína, že meditácia môže byť aj skákanie na trampolíne. Je to nejaký určitý akoby rytmus, kde proste sa venujem nejak tej činnosti, môže to byť proste Zasa niečo, dých presne dých. Nie, môže to byť aj činnosť, sadenie kvetov, záleží ale do toho, ako dám ja tú energiu. Hej? Takže nemusí to byť len takéto ako lotosový kvet a oumovanie, ale môže to byť i nejaká činnosť, pri ktorej sa dokážem ja stíšiť do seba a dokážem sa na to plne akoby sústrediť. Zase sám na seba a na to, akoby čo robím. A cítite to napojenie, nie? Určite, určite. Určite to napojenie, že je tu ešte niečo väčšie okolo mňa ešte keď sme si kedysi plietli sami svetre, tak sa mi to stalo. Nevedela som nič o meditácii, že vôbec niečo existuje také. Ako som plietla, plietla, plietla, tak zrazu som mala pocit, že som v nejakom stolpe mimo. Mm-hmm. Proste, že som niekde napojená a bolo to neuveriteľné. Tak potom som si spomenula, že či to bola meditácia alebo nie, ale teraz keď hovoríš, tak je to, to už jasné. je mimo, akoby e, mimotelesný aj akoby prežitok, ktorý ako za, e, za mňa ako začína práve nejakým tým akoby stíšením. On, e, ľudia ako často, teda i ja rada chodím na koncerty, i do kostolov, na várhané koncerty, alebo keď je mm-hmm. nejaká akoby hudba, lebo pre mňa je toto určitá forma meditácie. Ja si vždy zatváram akoby oči a nechávam tú hudbu ako pri prechádzať cez to telo. A ja na tých koncertoch často teda sa manžel stiažoval, že prečo tam spím, lebo on hudobník, takže chodili sme veľa na koncerty. A že prečo spíš? A ja, že ja nespím, mne to inak nedáva. Proste nie je to pre mňa dar, keď mám pozerať s otvorenými očami na dirigenta a a na to, ale keď zatvorím oči, tak ja mám pocit, že som úplne inde, že vznikol okolo mňa svet, v ktorom je mi hrozne dobre. Tak to je tak, tá meditácia? Tak. To je takisto určitá forma meditácie a liečenia. Je to liečenie akoby zvukom. Že? Môže byť liečenie tichou, môže byť zvukom, či tibetské mísy, či šamanské bubny, či filharmónia, či varhany. Je to takisto určitý form, forma akoby liečenia, učisťovania. A robíš aj muzikoterapiu alebo takéto veci liečbu zvukom? Mám svoj vlastnoručne vyrobený šamanský bubon. A ja. <laughs> Mám oceánsky bubon aj z vonkohru. Mám i tibetské misky. Teraz pred Vianocami mi prišla krásna e, z Indie dovezená hra úplne nádherne. Takže e, robím mm, takú muzikoterapiu pre svoje ženy v ženskom kruhu, ale inak nie. A potom sama pre seba. Takže, takže tak. A je to neuveriteľne príjemné. Je. Yeah, yeah, takže je to asi krásny darček, si myslím, dostať. Yeah. Tak to, lebo ten zvuk normálne cítiš, ako vybruje, vybruje s tebou. Presne tak, presne tak. Či vedľa tela, teba, alebo priamo na telo, keď sa dá napríklad tá tibetská akoby miska, tak e, má to krásny akoby upokojujúci účinok na ten náš nervový systém a človek akoby sa odstrihol od všetkých tých problémov a, a konečne proste si mohol len tak akoby zdáchnuť a povedať si, toto je môj priestor a viac to akoby nemusím. Ja si myslím, že babičky, ktoré tak sedeli na tom priedomí a len tak pozerali, hľadeli ďaleko niekde, nikto nevedel kam, že to bola tiež meditácia, netušili oni, že čo to je. A ešte medzi tým leli tými prstami. Presne, áno, tými áno, prstami. to je jak, jak tie tibetské mlinky, alebo proste niečo, čo ide akoby pravidelne, alebo no. rúženec, že, alebo To mála. bolo neuveriteľné. Takže áno, i to je forma akoby nejakej tej meditácie, stišenie, zosadnutia. Určite tiež mali nejaké svoje procesy, nad ktorými premýšľali a, a po svojom ich vyhodnocovali. Takže treba sa venovať aj takýmto veciam, alebo povedať, že to sa ma netýka, ja nie som ezoterička. Toto vôbec nie je akoby o, o, o tom, či je niekto ezoterik alebo nie, ale potreba ako skľudniť svoj nervový systém a nájsť si akoby spôsob to, čo je. Niekto si sadne do kostola, modlí sa a nemusí byť vôbec ezoterik a je to pritom meditácia. Alebo ísť na ten koncert. Takže na záver by som povedala, že mať sa rád. <laughs> Lebo každá sekunda, ktorú si môžem venovať, ja si viem predstaviť u niektorých žien, že pre nich aj pečenie je meditácia. Keď ich vidím, ako sa vznášajú, ako proste to tam s tým cestom, no to je neskutočné. Určite v tom je i láska, je v tom uh, je v tom i radost, je v tom i kreativita, ale je v tom i prostě určitě nejak tá meditácia taká aktívnejšia. Výborne, máš záverečné slovo. Možno to bolo toto, možno pridáš. A naša druhá relácia sa končí. <laughs> Ja by som e, si dovolila len jednu takú hlbokú vetu zase k zamysleniu, že každý koniec znamená nový začiatok a nový nádych. Takže dovolme si príjmať tie nové veci, dajme priestor novým veciam a dovolme si opustiť tie staré, nefunkčné a nepotrebné veci a situácie v našom živote. Ďakujem Bolo to pekne. krásne, to bola Erika Zelníková a ja sa s vami lučím, Erika Vincovreková. Majte sa všetci dobre a užívajte si svoju radosť. Tak ešte šliapem zem a stále niečo chcem Zatiaľ sa to pre mňa nekončí. Život ma skúša byť, napriek tomu túžim žiť a hľadieť mu ďalej do očí. Už poznám kopec krásnych slov, však rovnako i nezmyslov. Tak uvedom si, že ma máš so všetkými chybami a s láskou priamo na dlani. Tu mienim držať tichú stráž. Kto si povedal len choď a leď, kým sa dá svojmu koncu aj tak nikdy neujdeš a tak riadím svoju loď, aj keď nezvládam. Bočný vietor, časté búrky, slanú vodu v podpalubí a tam nájdeš naozaj, čo chceš. Tak si nesiem ten svoj kríž, snímaj to, čo netušíš. A dnes tu stojíš už celkom sám Možno príliš váhavý Vraj takých šťastie nezdraví Ja však v tebe jedno A veľké mám Kto si povedal len choď a leď No kým sa dá svojmu koncu aj tak nikdy neujdeš tak riadím svoju loď, aj keď nezvládam ten bočný vietor a časté búrky, slanú vodu v podpalubí a tam nájdeš už naozaj, čo chceš. Tak ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí.